لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد و ثنا و ستایش به خداوند یکتا و به همتا درود و صلوات فراوان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به برنامه امروزی ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله امروز جمعه تاریخ 19 جمادی مطابق 11 می رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد بله همکاری عزیز سخن به درازا نمیکشانیم میراییم به طرف داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی سلسله اندرس ها ادامه دروس مفتی ابوذر عظام در بخش نظام اسلام موضوع ما ویژگی های نظام اجتماعی اسلام و همین طور تحولات یک هفته با جند الله باشید فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا فعاد يهتز سلسله اندرس ها اگر بد کنی چشم نیکی مدار که هرگز نیاید کزنگور بار نپندارم ای در خزان کشتجو که گندم سیتانی به وقت دیرو اگر بر رفیقان نباشی شفیق به فرسنگ بگریزد از تو رفیق اگر دشمن پیشه گیرد سوتیز به شمشیر تدبیر خونش بریز ای درونت برهنه از که از بیرون جامعه ریا داری پرده هفت رنگ در مگزار تو که در خانه بوریا داری با بدندهش هم نکویی کن دهن سگ به لقمه دوخته به تو غافل در اندیشه سود مال که سرمه عمر شد پای مال بکن سرمه غفلت از چشم پاک که فردا شوی سرمه در چشم خاک سخن گرچه دلبند و شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بود چو یک بار گفتی مگو باز پس که حلوا چو یک بار خورند و بس خدا اگر به حکمت ببندد دری گشاید به فضل و کرم دری دیگری خوی بد در طبیعتی که نشست نرود جز به وقت مرگ از دست خوب شنوندگان عزیز این بود اندرس های امروزی خدا کند که مورد پسند شما قرار گرفته باشد الوفاء قولتنا نيل الشهادة عز عز معطيها هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها شنوندگان عزیز در این بخشی از پروگرام توجه شما را به شنیدن سلسله دروس مفتی ابوذر عزام جلب می داریم رادران عزیز من چرا شما را گفتم که باید ما سیاست را بفهمیم باید ما سازش کفار را بفهمیم ما باید سازش یهود و نصارا را بفهمیم گر ما ای را فهمیدیم باز ما را و شما را ملای بدکردارها که هستن گمراه کردن انشالله نمیتوانند چرا که ما دیده استیم دشمن اعلان کردگی است که نقشه ما امین است امین است باز چی بکار است با فتوه پرسیدنم هم احمقانه گپ است فتوه دادن هم بکار نیست که دشمن به شما اعلان جنگ کردگی است بعد که اعلان جنگ کرده شود بوزم بوز که ضعیف ترین مخلوق است و هم فتوه نمیپرسد و هم به هجوم میافته حجوم میکند همین ضعیف ترین مرغ که است مرغ او برای بچه خودش می جنگد فیدایی می یک سگ آمده اگر بچهش را بگیرد او به سگ حجوم میکند حالا که پیش سگ این مرغ چه حیثیت دارد چه قیمت داره در پیش سگ لیکن او چشم سگ میزند رامی برادران عزیز شما الحمدلله در راه خدا آمدین شکر کنید که الله تعالی ما شما را اختیار کرد انتخاب کرد و آورد وگرنه ما شما نمی توانستیم که اینجا می آمدین آمدن در اختیار ما شما نبود چطور می باشد آخر آمدن کفارم نمیخواد که ما با جهاد بریم ملا ما هم نمیخواهند استادای ما نمیخواهند مادر پدرم نمیخواهند هیچ کس به ما را مشوره نمیده حتی که نصیحت نمیکنند که به جهاد بره این فقط و فقط رحمت خدا شد فضل خدا شد که الله تعالی طور گرفته ما شما را برا وزیرستان برا به تربیت جهاد به تعلیم جهاد این فقط و فقط چی است رحمت خدا است فضل خدا است باید شکر کنیم شکر کردن با لفظ الحمدلله رب العالمین هم است به عمل هم است کسی که به جان خودش بارود و مواد را بند کرده به دشمن به چشم دشمن میزند او بهترین متشکر و بهترین شاکر است که او به نعمت خدا مکمل شکر کرد جانش را داد فقط همه یک نعمت داشتم میگد پیش خدا او را خو من دادم دیگر قدرتم نبود که میدادم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه در پیش رومیا اسیر شده بودن پادشاه رومی پیشکش کرد هر وقت طریقه کافر همیتر است پیشنهاد کرد که اگر نصرانی میشه دخترم را میتم دختر پادشاه دخترم را میتم گفت که نه نمیشم گفت که نیم ملک مال دولت را میتم تو را نیم پادشاه جور میکنم گفت که نه باز پادشاه گفت که بعد ترغیب ترهیب است نه ترساندن را فریاد کنه میگه اسیرا را فریاد کنه میگه باز روغن را جوش داد سخت جوش آمد یک اسیر را گرفته به او روغن پرتفت باز استخوانش را برآورد گفت که عبدالله گر را قبول نمیکنی نصرانی نمیشه اینطور حالت میشه باز عبدالله چشمش اشکالت شد عبدالله گریه کرد و پادشاه خوشحال شد که ها ترسید پادشاه گفت که اینجا بیا تو چرا میترسی من خو گفتم که تو را من دخترم میتم حکومت میتم فقط نصرانی شه وگرنه حالت تمیتر میشه گفت که من به این نترسیدم که تو ما را به امی روغن جوشیدا میاندازی نه من برای امی ترسیدم که الله من خو یک جان دارم کاش که من هزار تا جان داشته باشم همه را در راه تو قربان کنم من خو برای امی گریه کردم من بسیار خوشحال میشم که تو مرا در این روغن پرد لیکن فقط افسوس همی است که فقط یک تا جان دارم همی سلف صالحین ما هستن. صحابه کرام هستن. باز پادشاه حیران شد که خوب بیخی دیگر رقم آدم هستن. عقیده نظر فکر چی دارن نه دنیا در پیشش آمد دختر پادشاه نصیب کی است نیم ملک روم مثل امریکا در نصیب کی است لیکن پادشاه حیران شد که ای چی انسان نیستم گفت که همه اسیرا را من آزاد میکنم فقط یک شرط است که با پیشانم بوسه بده پادشاه متاثر شد که انسان نیست دیگر رقم مخلوق است با سرم یک بوسه بده باز عبدالله گفت که رضی الله عنه برای ها این کار را میکنم باز آمده با پیشانای پادشاه کافر یک بوسه داد ها را قطع خودش برد پیش عمر رضی الله عنه آمد همین قصه را برادرها کردن که عبدالله ایطوری تور کرد باز گفتن که عبدالله با پیشانی کافر هم گفتن به یک پیشانی کافر بوسه دادگی است باز عبدالله حیا کرد خجالت شد شرمنده شد عمر رضی الله عنه از جایش خیستن با پیشانی عبدالله بن رواحه رضی الله عنه بوسه دادن گفت که تو سر خوب کار کردی دیده استین برای دنیا راضی نشد برای دختر راضی نشد برای ملک و, ملک دولت راضی نشد لیکن برای فایده مسلمان یک چیز مباح را کرد کافر را بوسه داد سجده خونه نکرد را فقط امیره کرد مرادران عزیز گر یک جان را میتیم باید شکر کنیم که یک جان داریم را داده استیم وگرنه ما در پیش خداوند متعال عذر نداریم دخترای ما خواهرای ما به ناموس شده است مادرای ما به ناموس شده است. در همه دنیا در عالم اسلام فقط در افغانستان نه ما ماگر فدایی کنیم ان الله الله تعالی ما را مغفرت میکنه گر جهاد کنیم ثابت قدم باشیم شهید شویم ان الله الله تعالی ما شما را مغفرت میکنه نه برادران عزیز مشکل است اگر ما شهید نشویم در پیش همین دخترها و خواهرها که پیش طاغوت در لال مسجد و در دیگر جای دیگر عالم اسلام شهید شدن با طاغوت مقاومت کردن ما در پیش ای خواهرا در پیش ای دخترا چی جواب میتیم ما جواب نداریم همی برادران عزیز اخلاص خود ما را مستحکم کنیم تیار باشیم دیگر فضیلت شهیدار را با شما گفتم بکار کار نیست چرا که شما انشاءالله با او خبردار هستین لیکن اینجا مهم همین است که در پیش خدا چطور استاد میشیم در پیش محمد صلی الله علیه وسلم چطور روبرو میشیم در پیش همه خواهرا و دخترا چی جواب ما شما می مهم همین است گر می که در روز قیامت یوم تبیض وجوه که بعض چهره ها سفید می باشند می خواهیم که از این طایفه باشیم غیر شهید شدن دیگر راه نیست دیگر راه غیر شهادت دیگر راه نیست داغی که ضعیف می باشد او به سوده به صابون تازه می شود لیکن داغی که سخت می باشد او به سوده نه به خاص کمیکال که او را بلیچ گفته میشه با او تازه میشه با او صفا میشه داغی که امروز با امت به پیشانای ما شما هست یه به نماز و روزه تازه نمیشه برادران عزیز یه به تبلیغ به خدمت مادر پدر تازه نمیشه غیر خون والله و عالم این داغ ما تازه نمیشه همی ریش های ما همی سله های ما گر ما شهید نشویم گر فدایی عملیات نکنیم گر در راه خدا نجنگیم فایده نمیته پیش همی دخترها که از ما نازک بودن از ما ضعیفا بودن کلاشینکوف را در حیاتشان ندیده بودن بالایش هلیکوپتر بمباری کرد تیاره بمباری کرد لیکن ثابت قدم بودن حتی که شهید شده از دنیا رفتن ما در روز قیامت جواب نداریم عذر نداریم و می برادران عزیز الحمدلله که از خانه برآمدیم از جای پیدایش ما برآمدیم از کجایی که ما در کجایی که ما پیدا شدیم از وطن خود ما برآمدیم به هجرت به سفر آمدیم الحمدلله اینجا آمده خود ما را مستحکم کنیم چطور مستحکم میکنیم یک خو مستحکم کردن جسم است او را خو به تعلیم و به اعداد ما مستحکم میکنیم یک استحکام روح است استحکام ایمان است او را ما به نفل به تهجد به اطاعت به استقامت مستحکم کرده میتوانیم به ذکر و اذکار به تلاوت استغفار بیکار وقت نداریم ما برادران عزیز به له لعب به بازی کردن به غیبت کردن ما وقت نداریم وقت ما نیست فقط و فقط باید ما طرف خدا متوجه باشیم از دنیا که رفته استیم برای دیگرا باید دعا کنیم که ای الله من خو رفته استم من خو فدای عملیات انشاءالله میکنم از پشت ما صد تا هزار تا فدایا جور کنم الله ای جهاد ما جهاد اسلامی است جهاد ما جهاد عالمی است جهاد ما فقط برای افغانستان و پاکستان نیست جهاد ما برای نجات دادن امت است برای اعلای کلمت الله است که امت را نجات بتیم کلمه نام خدا را بالا کنیم همین برادران عزیز در قوم پرستی در شخصیت پرستی در وطن پرستی نغلتین بس است قوم پرستی بس است شخصیت پرستی بس است ملت پرستی و وطن پرستی بس است من مسلمان هستم کلمه ما لا اله الا الله محمد رسول الله است کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او برادر من است او خواهر من است او رنگش سیاه است سفید است زرد است سرخ است برای من پروانه نیست گر امیر صاحب ما را روان میکنه طرف اورگزی روان میکنه فلسطین روان میکنه عراق روان میکنه نیجریه روان میکنه سومالیا انشالله تیار هستیم فهمیده شد ما از زمانه آزاد هستیم ما از زمین آزاد هستیم ما از شخصیت آزاد هستیم ما از مکان آزاد هستیم ما فقط و فقط الله پرست هستیم حق پرست هستیم شخصیت پرست نیستیم قوم پرست نیستیم وطن پرست نیستیم فهمیده شد زمین پرست خو مرده می باشد که از قبرش برآمدن نمیتواند ما خو زنده هستیم الحمدلله گده دنیا هم زنده هستیم گر شهید میشیم انشاءالله زنده می باشیم فهمیده شد بس به همین درس انشاءالله کفایه میکنم شما به حق ما دعا کنیم ما به حق شما دعا میکنیم که الله تعالی ما و شما را گمراه نکند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب همین دعا را بسیار تکرار کنید کسی که حافظ است او را او خو فهمید حافظ نه به دیگران تعلیم بده إيه دعا را ای الله ما را گمراه إيه نکن ای الله ما را گمراه نکن ثابت قدم باشین در اطاعت مستحکم باشین اینطور طور گپا را فتنه ها را توجه نتین به او گوش نتین چیز میشه میشه من شهید میشم فدای میشم بس است جزاکم الله خيرا جهان سپاس از استاد مفتی ابوذر عزام که موضوع جالبی را که عبارت از طرحهای دشمنان اسلام بود به خدمت شما تشریح نمودن سلسله این دروس را در هفته های بعدی که روی موضوعات دیگر اختصاص یافته است فراموش نکنید همکار عزیز چطور می شود که با شنوندگان خود یک جا به یک ترانه گوش فرادهیم بسیار خوب من هم موافق هستم سنگرم پیامی جهانی خنجرم را دمی آسمانی سنگرم را پیامی جهانی خنجرم را دمی آسمانی می تا که میرم در این را مردنم زنده ای جاویدانی است میروم تا که میرم در این راه مردنم زنده ای جاویدانیست ای مجاہد ای مجاہد ای مجاہد ای مجاہد ای مجاہد ای مجاهید سنگرم را پیام جهانیست خنجرم را دمی آسمانی است سنگرم را پیامی جهانی خنجرم را دمی آسمانی است هر ستم گرز جوشش نشانم هر جفا کش بکامش رسانیم هر ستم گرز جوشش نشانم هر جفا کش بکامش رسانیم ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد سنگرم را پیام جهانی خنجرم را دمی آسمانی سنگرم را پیام جهانی است خنجرم را دمی آسمانی ای مجاهد گواهی زمان باش راهی الله برو در امان باش ای مجاهد گواهی زمان باش راهی الله برو در امان باش ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد سنگرم را پیام جهانیست خنجرم را دم آسمانیست سنگرم را پیام جهانیست خنجرم را دم آسمانیست ای مجاهد توی یاوری ما یاورو یاوری سنگری ما ای مجاهد توی یاوری ما یاورو یاوری سنگری ما ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد سنگرم را پیام جهانی خنجرم را دم آسمانی سنگرم را پیام جهانی خنجرم را دم آسمانی بشی چشم بهشتی برین است فتح تو اندر این راه یقین است پیشی چشم بهشتی برین است فتح تو اندر این راه یقین است ای مجاهد ای مجاهد ای مجاهد پیش مجاهد خنجرم را پیامی جهانی خنجرم را دمی آسمانی است سنگرم را پیامی جهانی خنجرم را دمی آسمانی است سنگرم را پیامی جهانی است خنجرم را دمی آسمانی سنگرم را بیانی جهانیست خنجرم را دمی آسمانیست خنجرم را دمی آسمانیست خنجرم را دمی آسمانیست نظام اسلام شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندالله در بخش نظام اسلام خوش آمدید البته در هفته های گذشته از نظام های اسلام نتایج تأسیس جامعه بر بنیادهای عقیده اسلامی را به شما معرفی نموده بودیم در این هفته ویژگی های نظام اجتماعی اسلام را به شما معرفی می البته این عنوان تحت سه مطلب اول رعایت اخلاق دوم التزام به عدالت سوم توجه به خانواده خلاصه می شود اول رعایت اخلاق در درس های گذشته گفتیم که اخلاق جایگاه بلندی در اسلام دارد و اثرات آن در تمام بخش های نظام اسلامی از جمله نظام اجتماعی آن کاملا مشهود و ملموس می باشد برتری و امتیازی که این نظام دارد این است که میخواهد جامعه منزه و پاک از هر نوع رضایل و قبایح ایجاد کند در نظام اجتماعی اسلام یک سلسله وسایل وقایوی وجود دارد که جامعه را از منکرات و بدیها حفاظت کرده و خالگاه ها و راه های نفوذ شیطان را میبندد به کارگیری این وسایل امر ضروری بوده و به هیچ صورتی نباید از آنها چشم پوشی و تغافل گردد دوم التزام به عدالت با تمام معنای کلمه التزام به ارزش های عدالت نه تنها یکی از فضایل اخلاقی ارجمند است بلکه در بلندترین قله فضایل اخلاقی قرار دارد اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام از کثرت آیات و احادیثی معلوم می شود که در مورد آن در قرآن کریم و سنت نبوی وارد شده است و به اشکال خصوصی و عمومی مردم را به سوی عدل فرا می الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هر آینه الله امر می کند به انصاف و نیکوکاری و عطا کردن به خیشاوندان و معنی می کند از بیحیایی و کار ناپسند و تعدی پن می دهد شما را تا باشد که شما پن پذیر شوید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ای مؤمنان باشید قیام کنندگان به عدل بعضی از این آیات در موارد خاص و معینی به مراعات عدل و انصاف امر می کند و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربه چون سخنی میگویید عدالت کنید اگرچه بر صاحب قرابتتان باشد رعایت عدالت در وقت نوشتن لیکتب بینکم کاتب بالعدل و باید بنویسد کاتبی بین شما به عدالت عدالت در حکم کردن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وزماني كي بين مردم حكم ميكونيت کنید حكم كونيت رعاية عدل در وزن و وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وتمام بورا كونيت پوره کنید بإنصاف و الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان و ترازو را وأسترازو مكاهيت سوم توجه به خانواده خانواده در حقیقت به مسابه خشتهایی اند از مجموعه آنها بینای شامیخ جامعه تشکیل می گردد. درست مانند حجراتی که از مجموعه آنها جسم انسان ساخته می شود پس اگر خانواده به صلاح رسیده و تربیت درست داشت جامعه خود به خود صالح و نیک می گردد از همین جاست که نظام اجتماعی اسلام توجه خیلی جدی به تشکیل و تربیت خانواده نموده است و این توجه را می در آینه احکام و دساتیر مشاهده نمود که در شریعت اسلامی وارد گردیده است الله أكبر يا ثارات ياسين لا تسمعن قريبا شنوندگان عزیز اکنون نوبت به بخش اخیر برنامه امروزی رسید البته در این بخش از تحولات داغ یک هفته شما را با خبر می سازیم دوازده جمادی ثانی مطابق 4 می در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه بمباردمان نیروهای خبیس آیساف شش تن از اعضای یک خانواده کشته شدند نظر به گفته حکومت مرتد افغانستان این واقعه بعد از آن صورت گرفت که مجاهدین بالای نیروهای خبیس آمریکایی و مرتدین داخلیشان حمله کردند چهارده جمادی ثانی مطابق به ششیمه در اثر سرازیر شدن سیلابها در ولسوالی سنگ و سوزبه قلعه ولایت سریپل 26 کشته و بیش از 80 تن دیگر لادرک گردیدند مرتد فیض الله رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در یکی از رسانه های کفری گفت این افراد شب شنبه در یک عروسی اشتراک کرده بودند که در زیر سیلاب ماندند وی همچنان افزود که در این سیلاب ها نیز 60 خانه تخریب شده است چهارده جمادی ثانیه مطابق 6 می لوی سارانواری افغانستان میگوید که برخی از نهادهای حکومتی از افراد فاسد دفاع می کنند مرتد رحمت الله معاون لوی سارانواری افغانستان در یکی از رسانه های کفره گفت زمانی که کارمند یکی از ادارات حکومتی را به اتهام ارتکاب جرمی بازداشت می کنند نهاد مربوط تلاش می کند که تا قانون بالای کارمندش تطبیق نشود این در حالی است که روز شنبه 13 کارمند دولتی به اتهام اختلاس 25 میلیون افغانی از سوی لوی سارانواری بازداشت شدند به تاریخ مذکور در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی عربسازه ولایت پکتیا چهار پلیس زخمی شدند. به تاریخ مذکور در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان مردک پنج تن از اساکیر اردی ملی در نتیجه انفجار یک ماین زخم برداشتند. 15 جمادی ثانی مطابق به هفت می چهار تن از برادران استشهادی شب یکشنبه در یکی از مراکز مرتدین در ولایت پکتیا حمله نمودند که این درگیری تقریبا یک ساعت دوام نمود زبیح الله مجاهد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگوید که در این عملیات تلفات سنگین به مرتدین داخلی وارد شده است 16 جمادی ثانی مطابق 8 می مقامات ولایت پکتیکا میگویند که افراد مسلح ناشناس در روز سه شنبه بر کارمندان ریاست معارف در شهر شرن ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا حمله کرده پنج تن آنان را هلاک ساختند در این رویداد مرتد عطا محمد رئیس معارف ولایت پکتیکا با پنج تن دیگر از کارمندان این اداره زخمی شدند هفته جمادی ثانی مطابق به 9 می وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 50 عملیات در تمام مناطق افغانستان راه اندازی شده و همچنان افزود که در این عملیات ها حدود 50 تن از منصوبان اردوی ملی کشته و بیش از 70 تن دیگر مجروح گردیدند پاکستان یازده جماد مطابق 3 می در منطقه قبایلی پاکستان دو انفجار شدید رخ داد البته هدف این حملات ملوک قبایل بودند که مردم را بر ضد تحریک طالبان تشویق و ترغیب میدادند گفته می شود که در این انفجارات دو ملوک قبایل و سه عسکر پاکستانی کشته شدند یک روز قبل از این واقعه در شهر سند 20 انفجار کوچک رخ داد هدف این حملات افراد حکومتی بوده است تا کنون از تعداد تلفات این واقعه معلومات دقیقی در دست نیست وزیرستان شمالی شهر میرامشاه چهارده جمادی ثانی مطابق به شش می روز یکشنبه یک جنگ بزرگ بین افواج حکومتی و مجاهدین صورت گرفت این جنگ طوری شروع شد که در هنگام کرپی افواج مرتد پاکستانی یکی از مراکز تحریک طالبان را محاصره نمودند ایشان از وجود یکی از قماندانان تحریک طالبان و از نزدیکان حکیم الله محسود در این مرکز اطلاع داشتند افواج مرتد به مجاهدین این مرکز خطاب نموده گفتند تسلیم شوید ولیکن مجاهدین در جواب ایشان به جنگ پرداختند در هنگام این جنگ مجاهدینی که خارج از مرکز بودن وارد صحنه شده فوج مرتد پاکستانی را زیر محاصره قرار داده با ایشان درگیر شدند نظر به گفته های مجاهدین در جنگ شخصی که از نزدیکان حکیم الله محسود بود با عملیات استشهادی خود به شهادت رسیده است در این هنگام سخنگوی امیر حکیم الله محسود از طریق مخابرات اعلام نموده گفت هر کسی که تحت اطاعت تحریک است باید در جنگ شرکت نماید گفته می شود که در رأس این جنگ مجاهدین تحریک قرار داشتند از برادران عرب نیز اظهار سپاس می نماییم که با اشتراکشان در این جنگ طرفاتی را به دشمنان وارد نمودند در این جنگ از مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان نیز دو گروه شرکت ورزیدند یک گروه از نزدیکی بازار بالای مراکز فوج مرتد توسط هاوان آتشباری می نمودند و گروه دوم از فامیلان مهاجرین حمایت می کردند نظر به گفته های حکومت پاکستان در این جنگ نو تن کشته شدند که از این جمله چهار تنی ایشان سر بریده شدند ولیکن برادران مجاهد میگویند تلفات وارد شده در این جنگ بر دشمن بیشتر از آن است که حکومت میگوید پس از وقوع این حادثه حکومت پاکستان به خاطر بیرون کردن اجساد کشته شدگانشان با سه هلیکوپتر بالای مجاهدین هجوم نمودند این جنگ تا شام همان روز ادامه پیدا کرد هلیکوپترها مراکز مجاهدین و بازار اسلحه را به طور دقیق تحت هدف قرار دادند که در نتیجه بازار اسلحه آتش گرفت که در اثر آتش سوزی های زیاد مواد انفجاری که در این بازار وجود داشت انفجار نمود که در نتیجه این انفجار همه منازل مذکور تخریب گردید پس از وقوع این حادثه مالک این بازار گفت در این آتش سوزی ها 10 میلیون دلار خساره وارد شده است 16 جمادی ثانی مطابق 8 می مقامات پاکستانی میگویند که یک مرد مسلح ناشناس مرتد شانواز را بازر به گروله به قتل رسانده است گزارش ها میرسانند که مرتد شانواز صبح سه شنبه خارج از منزلش توسط یک فرد مسلح زخمی شده و قبل از رسیدن به شفاخانه جان باخت باز هم 16 جمادی ثانی مطابق به 8 می یک ویدیوی جدید از اداره اصحاب به رسیده است در این ویدیو یک اسیر آمریکایی خطاب به اوباما نموده میگوید ای اوباما اکنون حیاتم در دست توست تنظیم القاعده بعضی شرطهایی را گذاشته است اگر تو قبول نکنی ایشان مرا به قتل میرسانند یکی از این شروط توقف دادن حملات طیاره های بدون سرنشین در مناطق مسلمین است 18 جمادی ثانیه مطابق رای کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به خاطر کشته شدن یکی از کارمندانش های خود را در شهرهای پشاور و کراچی متوقف می کند. 18 جمادی الثانی مطابق به دی می در نتیجه انفجار یک بم در داخل شهر کویته یک پلیس کشته و سه تن دیگر مجروح گردیدند و گفته مقامات پلیس این بم که از دور رهبری می شد در وقت گذشتن از گزمه پلیس انفجار داده شد 18 جمادی ثانی مطابق 10 می در شهر اکوره خطک خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار دو ماین نفر زخمی شدند مقامات میگویند که در این دو انفجار پی هم که در مزار شاعر و رهبر قومی رخ داد افراد پلیس و ژورنالیستان کشته شدند انفجار اولی در اینجا رخ داد و انفجار دومی بعد از جمع شدن پلیس و ژورنالیستان در محل رویداد رخ داد سوریه 12 جمادی ثانی مطابق 4 می سازمان حقوق بشر حکومت سوریه را به خاطر جنایت جنگ در ماه گذشته زمانی که مذاکرات هیئت ملل متحد به بنبست مواجه گردیده بود متهم نمود سازمان حقوق بشر میگوید که در ماه مارچ و ماه آپریل زمانی که مذاکرات حکومت سوریه با هیئت بین المللی به رهبری کوفی آنان جریان داشت 95 فرد ملکی توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته و اعدام گردیده و صدها خانه در حمص در بلاد شمالی ادلیب ایران گردیدند این اتهامات پس از آن صورت میگیرد که مجاهدین 15 عضو حکومت حکومتی سوریه را در یک کمین در ولایت شمال الگو به قتل رسانیدند 15 جمادی الثانی مطابق هفته می روز دوشنبه انتخابات جدید در سوریه رخ داد اما با وجود آن جنگ در آن کشور متوقف نگردیده است در همین حال در مناطق مختلف آن کشور نیروهای حکومتی سوریه 23 مسلمان را به قتل رساندند که در بین ایشان اطفال نیز شاملند هفته جمادی الثانی مطابق به یک کاروان ناظران سازمان ملل متحد از یک انفجار کنار جاده نجات یافت بمب کنار جاده در نزدیک کاروان اردوی سوریه که کاروان موترهای ناظران سازمان ملل متحد را بدرقه کرد در شهر درا منفجر کرد تورن جنرال رابرت مود و 11 تن دیگر از این حادثه جان به سلامت بردند سازمان ملل متحد 300 تن از ناظران را تعیین کرد تا به سوریه بیروند از این جمله تاکنون 70 تن آنان وارد سوریه شدند کوفی عنان نماینده خاص اتحادیه عرب به سازمان ملل متحد هشدار داده است که سوریه در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد 18 جمادی الثانی مطابق 10 تلویزیون حکومتی سوریه میگوید که در دو انفجار جداگانه که در شهر دمشق آن کشور رخ داد بیش از 40 تن کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند یمن 15 جمادی الثانی مطابق هفته می نظر به گفته های دشمنان اسلام در نتیجه حملات تیاره های بدون سرنشین در مناطق قبایلی یمن به نام شیبو که در تصرف مجاهدین قرار داشت امیر تنظیم القاعده در یمن به نام القائد فهد الکوسو به شهادت رسیده است ولیکن مجاهدین در این مورد تبصیره ای نکردند عراق هفته جمادی ثانی مطابق 8 می ترکیه میگوید که طارق الحاشمی معاون رئیس جمهور عراق را مستند نخواهد کرد حاشمی در یک محکمه غیابی محاکمه می شود او به رهبری یک گروه کشتار متهم شده است حاشمی همراه با محافظانش به چندین اتهام به شمول قتل یک قاضی و دیگر مقامات ارشد روبرو است حاشمی محاکمه غیابی را زیر سوال قرار داده گفته است که جانش در بغداد در خطر است اندونزیا مقامات اندونزیا میگویند از حادثه سقوط یک تیاره روسی که به روز چهارشنبه از صفحه رادار ناپدید شده و در کوههای اندونزیا سقوط کرده است هیچ کسی زنده نمانده است بقایای این تیاره را بالای یک کوه افراد هلیکوپتری یافتند که به هدف جستجوی آن برآمده بودند تاین سیزده جمادی ثانی مطابق 5 می حدود ده در نتیجه انفجار و آتش سوزی در یک دستگاه بتروشن در شرق تاین گشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند فیلیپین 17 جمادی الثانی مطابق 9 می در نتیجه یک آتش سوزی در یک مغازه لباس فروشی در فیلیپین 17 تن کشته شدند. تاجیکستان 17 جمادی الثانی مطابق 9 می هفت نفر تاجیک به خاطر قصد ادا نمودن حج فریزه در روز چهارشنبه از تاجیکستان وارد افغانستان شدند این افراد تعهد کردند که 4600 کیلومتر پیاده می روند اگر تمام مسائل درست باشد آنان در نظر دارند که به مراسم حج در ماه اکتبر با پاهایشان در عربستان سعودی خود را برسانند آمریکا قصر سفید تایید کرده که اداره استخباراتی مرکزی آمریکا دسیسه منفجر ساختن یک تیاره آمریکایی را توسط مجاهدین القاعده که با یمن ارتباط دارد خونسا کرده است. 14 جمادی ثانی مطابق 6 می یک محکمه بزرگ در قصر سفید بالای پنج تن از طراحان حملات 11 سپتامبر که یکی از ایشان خالد شیخ محمد است صورت گرفت این موقع عجیب است هنگامی که محاکمان از ایشان در مورد قضیه تحقیق نمودند ایشان هیچ جوابی ندادند هنگامی که وقتی نماز داخل شد ایشان در داخل محکمه شروع به نماز خواندن نمودند هنگامی که حاکم از وکیلان مدافع ایشان در مورد جواب ندادن ایشان پرسید وکیل گفت ایشان به این نظرند که اینجا عدالت وجود ندارد یکی از این وکیلان یک زنی کافره آمریکایی بوده که انگام دخول به محکمه با حجاب داخل شد این وکیله به زنان دیگری که بدون حجاب آمده بودند خطاب نموده میگوید چرا شما بدون حجاب اینجا آمدید ایران چهارده جمادی ثانی مطابق ششیمه حکومت ایران نوتن را در یک زندان در تهران اعدام کرد که هفت تن آنها در ارتباط به ضبط 500 کیلوگرم مواد مخدر نوع مفتامین از یک کشتی باربردار آویخته شده بود و دو تن دیگر به جرم قاچاق 420 کیلوگرم مواد اعدام گردیدند گزارشات میرساند که ایران در سال 2011 میلادی 360 تن را اعدام کردند که بیشتری از آنها متهم به قاچاق مواد مخدر بودند روز شنبه یک مفتش هستوی سازمان ملل متحد در یک حادثه ترافیکی در ایران کشته و یک همکاری وی مجروح گردید مقامات ایرانی گفتند که موتر حامل این مفتش بین المللی در یک حفره آب یکی از تاسیسات هستوی در 150 متری تهران سرنگون شد آلمان یازده جمادی ثانی مطابق 3 می یک خواهر مسلمه که به علت کمک مالی به مجاهدین چند ماه قبل از سوی حکومت آلمان زندانی شده بود رها گردید مسئول این زندان میگوید که ما وی را به دلیل اینکه از این کارش پشیمان است آزاد ساختیم ولیکن ما امید داریم که وی به عقیده اش باقی مانده است 14 جمادی ثانی مطابق 6 می واقعی توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم بار دوم در شهر بنی آن کشور رخ داد انگامی که دشمنان الله به برداشتن کاریکاتور محمد صلی الله علیه و سلم پرداختند مسلمانان ایشان را مورد حملات سنگ و چوب قرار دادند در این انگام یک شخص مسلمان توسط چاقو دو پلیس را مورد حمله قرار داد بعد از این حادثه پلیس 109 تن را زندانی کرد 16 جمادی الثانی مطابق 8 می یک مرد پلیس به علت اینکه چند ماه قبل به دین اسلام مشرف شده در شهرها قرآن کریم را به نیت دعوت توزیع می نمود از وظیفه برکنار شد زیرا قرآن به سوی شریعت اسلامی دعوت می نماید و پلیس ها خواهان شریعت نیستند هفته جمادی ثانی مطابق 8 یک دکتر آلمانی گفته است که صدر اعظم سابق اوکراین اعتصاب غذایی خود را بعد از سی هفته پایان داده است و گفت که مرحله تکمیل صحت یوریا تیموشینکو شاید یک ماه را در بر بگیرد ولی رئیس اوکراین گفت که تیموشینکو از یک زندان به شفاخانه انتقال داده شده است تیموشینکو به علت سوء استفاده از قدرت به هفت سال زندان محکوم شده است بریتانیا هفته جمادی ثانی مطابق 9 می بعد از ده سال حکومت بریتانیا خواهان فرستادن ابو قتاده فلسطینی به وطن اصلیش که عبارت از اردن است شد این یک نو مکر است که ایشان میخواهند با این کارشان وی را در وطن خودش به شهادت رسانند و بالاخره چند خبر جدید از افغانستان هجده جمادی ثانی مطابق 10 می قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سیوم انتقال مسئولیت های امنیتی تطبیق می شوند اعلان نماید دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در یک نشست در کابل گفت این مناطق را کرزی تعیین خواهد کرد به تاریخ مذکور در نتیجه درگیری های مسلحانه در ولایت پکتیکا که گروه از استشادیان در ولسوالی یحیاخیل این ولایت حمله کرده اند شماری از افراد کشته و زخمی شدند گفته می شود که حمله کنندگان ظهر دیروز ساختمان ولسوالی یحیاخیل این ولایت را هدف قرار داده و درگیری های مسلحانه میان استشادیان و نیروهای افغان صورت گرفت در این هنگام مجاهدین مسئولیت این حملات را به عهده گرفته گفتند که در جریان این درگیری ها استشادیان داخل یک ساختمان حکومتی شده و تلفات بزرگی را به دشمنان دین وارد با تاریخ مذکور مقامات دولتی ولایت کنر میگویند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای مرتد افغان و بین المللی تقریبا ده تن از مجاهدین به شهادت رسیدند ولی که مجاهدین میگویند که در این عملیات ده تن از نیروهای داخلی و خارجی کشته و از مجاهدین فقط دو تن به شهادت رسیدند پایان اخبار لنيل شهادة لا تخشى طاغوتا شقي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي أتك اليهود عرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبي بنا جمع النصارى شنوندگان عزیز رادیوی جندالله این بود داشته های برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم گردید با شنیدن یک ترانه همه شما را به خداوند منان می سپاریم جمعه خوشی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الجبال تبكي وعراق العز قد أمسك إباه دبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا خبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا الأنبياء تنهب الأرض على الباب لهيبا وابقى الناصر دائر مصيبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشق في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشق في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا بالأرض على الباغ لهيبا طريقا ناصر ودائر مصليبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبا أمتي بالذل والوهن مصابا أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة أمتي بالذل والوهن مصابا أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة بالأرض على الباب لهيبا وابق الناصر ردائر صليبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبا Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung! Die islamische Bewegung Usbekistans, Studio Jundullah, präsentiert euch hier aus den Bergen von Waziristan. Das erste Mal in der Geschichte. Deutschsprachiges Radio vom Boden des Ribats. Deutschsprachiges Radio im Dschihad. Extra für euch. Exklusive Themen, Nachrichten aus aller Welt, Interviews, Neuigkeiten innerhalb der Jama'a, die Operationen der letzten Zeit und vieles mehr. Und zusätzlich, lasst uns gemeinsam eine Stunde glauben, islamische Themen, deutsche, englische und arabische Vorträge und die Sira unseres edlen Propheten. Meine lieben Geschwister, geehrte Zuhörer, Muhajirin und Muhajirat, Mujahidin und Mujahidat, der Erfolg stammt einzig und allein von Allah. So erbitten wir uns seinen Segen uns auf ihn verlassen, begrüßen wir euch von nun an jeden Freitag, am besten Tag der Woche, so Allah will, wenn es heißt, deutschsprachiges Radio im Dschihad. سائلي عن أمتي أمتي خير الأمم كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد Geehrte Geschwister im Islam, wir haben heute Freitag, den 19. Jumadi Thani 1433 den 11. Mai 2012 und wir begrüßen euch zur bisher 19. Radiosendung im Dschihad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles Lob gebührt Allah, der seinem Diener eine Rechtleitung herabsandte und Propheten schickte, die den Menschen den richtigen Weg leiten. Denn alleine mit dem Verstand, den Allah den Menschen gab, wäre es für sie nicht möglich gewesen, ihren Herrn zu erkennen und ihm auf die richtige Weise zu dienen. Sie hätten ihn verleugnet und hätten Unheil und Unglauben verbreitet. Und als Kabil sein Bruder Habil tötete, da wusste er nicht einmal, wie er die Leiche seines Bruders bestatten soll. Hätte Allah, der Allweise, ihm nicht durch einen Raben vorgezeigt, wie man dies tut, und wie viele Millionen von Menschen gingen in die Irre in der Zeit, wo es keine Offenbarungen gab so muss der Diener und speziell der Mujahid sich immer im Klaren darüber sein, dass alles Gute von Allah ist. Und als der Prophet zu seinen Gefährten sagte, niemand wird in das Paradies eintreten, außer durch die Barmherzigkeit Allahs. Da fragten sie ihn, auch du, ja Rasulallah? Und er erwiderte, auch ich. So darf niemand von uns jemals glauben, und er sollte Zuflucht davon nehmen, dass er denkt, dass das Gute in ihm oder sein Verstand ihn zu dem gebracht haben, was er heute vor sich sieht. Und wenn wir Allahs Gnaden an uns aufzählen wollten, so könnten wir sie niemals erfassen. Geehrte Geschwister, wir danken Allah im Ausmaß der Majestätigkeit seines Angesichts und im Ausmaß der Gewaltigkeit seines Reiches und beginnen diese Sendung in vollster Aufmerksamkeit mit der Absicht, Allah näher zu kommen und Lehren für unser Leben zu ziehen. Die Aussage, dass der Dschihad in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit ist, nähert sich ihrer Bewahrheitung. Denn auch in dieser Woche kam es aufgrund der hässlichen und verbrecherischen Provozierungen der Pro-NRW zu heftigen Ausschreitungen in Deutschland, diesmal in Bonn. Die Mujahideen in Miranshah haben in dieser Woche bewiesen, dass sie im Falle des Falles eine Einheit darstellen und verpassten der pakistanischen Armee einen Denkzettel, den Sie so leicht nicht vergessen werden. Wir trafen uns für euch mit Ni'matullah, dem Kameramann, bei der gesegneten Operation von Bennu und er erzählte uns, wie der Traum einer Gefängnisbefreiung für ihn in Erfüllung ging. Und bevor wir, inshallah ta'ala, loslegen mit unserem Programm, präsentieren wir euch noch kurz eine englische Ansprache, die der Mujahid und Ex-Soldat bei der pakistanischen Armee Adnan Rashid, der vor einigen Wochen von unseren Geschwistern aus dem Gefängnis befreit wurde, vor einigen Tagen speziell für die Muhajirin der IBU gab. Alhamdulillah وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He released me from the prison and this is His great fazl on me. And I'm also very much thankful from the core of my heart to the Mujah, Mahajirin brothers that they came and released me and they gave me a new life because I was in the death cell and the enemy was going to hang me. And my sin was nothing but jihad. Jihad against the Murtad regime of Pakistan. And this what I have saw my release saw in my dream about 20 days ago before the operation. I saw in the dream that some Uzbek mujahideen they came and they taken me out from the prison. And believe me or not, when the brother came in front of my cell, I saw those faces which I had seen in my dream. Subhanallah, it was the fazl of Allah and I'm now very much happy and inshallah I will continue my jihad until my shahada and my message to the whole ummah is never lose your hope have faith in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala because the promises of Allah are true but most of the people don't understand and Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Ja, geehrte Geschwister, dass wir sowas miterleben dürfen. Dschihad, Gefängnisbefreiungen, Träume, die in Erfüllung gehen. Die Zeichen sind da. Allahs Versprechen sind wahr. Und was zählt, ist der gute Abgang, den wir uns von Allah Ta'ala erbitten. Inshallah Ta'ala beginnen wir nun mit dem Programm. Wie jede Woche gibt es wieder exklusive und explosive Nachrichten im Dschihad vom Khorasan. Und nun beginnen wir, wie gewohnt, mit den Nachrichten aus aller Welt. Und es geht los mit Berlin. Vergangene Woche Donnerstag, 11. Jumadi Ithani, 3. Mai. Die wegen ihrer Beihilfe für die Mujahideen verurteilte Ulmerin Phyllis Gelowitz wurde vergangene Woche auf Bewährung aus der Haft entlassen. Das Berliner Kammergericht entschied, dass die Reststrafe der 30-Jährigen unter anderem wegen ihres positiven Verhaltens im Strafvollzug zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Ihr Anwalt Mutlu Günal sagte, er sei froh über diese Entscheidung. Frau Gilowitz möchte nun ein ganz normales Leben führen, sich Arbeit suchen und sich um ihren Ehemann kümmern, sagt der Strafverteidiger aus Bonn. Im Schlusswort des Gerichtsverfahrens hatte Phyllis Gilowitz dem Dschihad abgeschworen und gesagt, sie wäre künftig lieber ein Clown. Wir denken natürlich nach wie vor gut über unsere Schwester, wie es uns unsere Religion lehrt, und gehen stark davon aus, dass solche und andere Aussagen aus Sicherheitsvorkehrungen gemacht wurden. Und letztendlich danken wir Allah, dass unsere Schwester das Gefängnis wieder verlassen hat Möge Allah Ta'ala ihr das Gute im Diesseits und im Jenseits bestimmen und ihren Mann aus den Krallen der Verbrecher befreien. Amin. Nicaragua, letzten Sonntag, 14. Jumadi Thani, 6. Mai. Der Mädchenhandel in Nicaragua nimmt zu. Nach Informationen der Vereinten Nationen kommen die Dealer aus Honduras über die Grenzen an die karibische Küste Nicaraguas und kaufen die 10- bis 15-Jährigen ihren völlig verarmten Eltern ab. Bis zu 2000 US-Dollar werden für ein Mädchen bezahlt, berichtet Myrna Cunningham, die Vorsitzende des UN-Forums für indigene Fragen. Vor allem in der weit verstreuten Gemeinde Waspam am Grenzfluss Rio Coco sehen viele Familien im Verkauf ihrer Mädchen die einzige Möglichkeit, ihr Überleben zu sichern, schreibt Cunningham in einer Erklärung. Meist würden Scheinehen arrangiert, um die Mädchen legal über die Grenzen bringen zu können. In Honduras verliere sich dann ihre Spur. Aufgeflogen ist der Mädchenhandel durch den Fall einer Elfjährigen, die sich in ihrer Not an die Operation von Wanki Tagni, ein indigenes Frauennetzwerk, gegen Gewalt gewandt hatte. Sie wurde von ihren Eltern gegen eine Kuh an einen Mann aus Honduras ausgeliefert, berichtete Ledovina Uil, die Sprecherin von Wanki Tagni. Man habe erfolglos versucht, den Handel zu unterbinden. Der Mann schicke von Honduras aus SMS-Nachrichten, in denen er sich über die Frauenrechtlerinnen lustig mache. Bayern auch letzten Sonntag, 14. Jumadi Ethani, 6. Mai. Im bayerischen Aischach eskalierte am Sonntag ein Nachbarschaftsstreit um einen Parkplatz. Als einer der Kontrahenten dabei zur Axt griff und seinen Nachbarn attackierte, flüchtete dieser und rief die Polizei. Auch die alarmierten Beamten soll der 47-Jährige mit der Axt angegriffen haben. Einer der Polizisten schoss und der Mann starb im Krankenhaus. Der Tote in Aischach ist der zweite Mensch, der in diesem Jahr von der Polizei erschossen wurde. Im Vorjahr waren es sechs und im Jahre 2010 insgesamt sieben. Insgesamt schossen Polizisten bundesweit in 36 Fällen auf Personen im Jahre 2010 auf insgesamt 37. 15 wurden dabei im Vorjahr verletzt, 2010 waren es 17. Dies geht aus der polizeilichen Schusswaffengebrauchsstatistik 2011 hervor, die nun veröffentlicht wurde. Washington, auch Sonntag, 14. Jumadi Thani, 6. Mai. Zum Auftakt des Prozesses gegen die Mujahideen und Mitplaner der gesegneten Anschläge vom 11. September 2001 in den USA haben sich am Wochenende heldenhafte Szenen abgespielt. Khalid Sheikh Mohammed und vier Mitangeklagte verweigerten am Samstag vor einem Militärgericht auf dem US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba die Aussage, beteten und ignorierten den Richter. Die für wenige Stunden angesetzte Anklageverlesung dauerte schließlich 13 Stunden. Die fünf Angeklagten werden unter anderem wegen Mordes in 2976 Fällen, Terrorismus und Flugzeugentführung angeklagt. Mohammed ging am Samstag auf die Fragen des Gerichts nicht ein. Sein Mandant halte das Verfahren offenbar für unfair, sagte sein Verteidiger David Nevin zur Begründung auch ein Verteidiger des zeitwillig in Hamburg lebenden Jemeniten Ramsi Binelschib sagte, sein Mandant werde nicht antworten, ohne dass Fragen der Inhaftierung geklärt würden. Binalschib und sein Mitangeklagter Ali Abdulaziz Ali gingen neben der Anklagebank, sprachen den Takbiratul Ihram und beteten. Und zum Erstaunen eines jeden Beobachters erschien Attashs Anwältin Cheryl Borman mit einem Kopftuch zur Verlesung der Anklage. Die Anwältin forderte das Gericht sogar auf, die anderen Frauen im Saal anzuweisen, sich angemessen zu kleiden. Welche Hintergründe dies wohl haben mag, ist bislang nicht bekannt. In den USA verfolgen Angehörige der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 das Verfahren per Videoübertragung. Ich will Zeuge sein, wenn diese Leute ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, sagte El Santora, dessen Sohn Christopher als Feuerwehrmann in den Trümmern des World Trade Centers ums Leben kam. Das Verhalten der Angeklagten beim Prozessauftakt erregte den Unmut der Opferfamilien. Kommt schon, wollt ihr mich veralbern? rief ein aufgebrachter Zuschauer im Militärstützpunkt Fort Hamilton angesichts der Zustände in Guantanamo. Auch Deborah Burlingame, deren Bruder Charles bei dem Anschlag auf das Pentagon ums Leben kam, war entsetzt. Sie tragen den heiligen Krieg in den Gerichtssaal, sagte sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister festigen und aus den Krallen der Bestien befreien. Amin. Ägypten. Auch letzten Sonntag, 14. Jumadi Thani, 6. Mai. <coughs> Ägypten kommt vor der ersten Präsidentenwahl seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Hosni Mubarak nicht zur Ruhe. Bei den Krawallen vor dem Verteidigungsministerium in Kairo sind nach Angaben von Anwälten mindestens 300 Menschen festgenommen worden. Die ägyptische Militärstaatsanwaltschaft entschied am Samstag nach Angaben eines Armeevertreters, dass alle Frauen unter den Gefangenen freigelassen werden. Eine Zahl nannte er nicht. Nach Angaben von Teilnehmern der Demonstration waren unter den 320 Festgenommenen 14 bis 17 Frauen. Ein getöteter Soldat wurde am Samstag mit militärischen Ehren beigesetzt. Bei den blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften waren am Freitag weitere 400 Menschen verletzt worden. Zu den Unruhen war es gekommen, als die Armee mit Unterstützung der Polizei eine Demonstration gegen die herrschenden Militärs vor dem Verteidigungsministerium auflösen wollte. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Angaben von Augenzeugen flogen von beiden Seiten Steine. Der Protest der Demonstranten richtete sich gegen den obersten Militärrat, der nach dem Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak im Februar 2011 die Macht übernommen hatte. Bonn, auch Sonntag, 14. Jumadi Thani, 6. Mai. Die rechtsextreme und islamfeindliche Pro-NRW hat den Muslimen in Deutschland offenbar deutlich den Krieg erklärt und schlägt gezielt auf die Wunschstelle eines jeden Muslims. Sie beleidigen das beste Geschöpf, das Siegel aller Propheten, den Anführer der Gottesfürchtigen, unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies taten sie diese Woche erneut, nachdem es vergangene Woche in Solingen bereits zu Ausschreitungen zwischen ihnen und unseren muslimischen Geschwistern kam. Diesmal in Bonn. Ein Redner der Bürgerbewegung Pro NRW machte um 15.30 Uhr die Ansage, auf die seine satanischen Gefolgsleute alle gewartet haben. Er sagte übers Mikrofon, jetzt zeigen wir die Karikaturen. Lächelnd und dem Satan folgend sagten sie, wir hören und gehorchen. Die Schilder mit der bekannten Karikatur von Kurt Westergaard, die zuerst im Jahr 2005 in der dänischen Zeitung Jelandsposten veröffentlicht worden war, wurden hochgeragt. Doch die Ansage des Pro-NRW-Redners verursachte ebenfalls eine Reaktion bei den etwa wenig hundert Metern entfernten Muslimen, die sich vor der Bonner König Fahad Akademie versammelt hatten. Von einem Moment zum anderen begannen Wurfgeschosse zu fliegen. Mehrere hundert Muslime warfen mit allem, was greifbar war, Sie verwüsteten Vorgärten, leerten Kiesbeete, schmissen handballgroße Steine, Flaschen, Blumenköbel, Mülltonnen und sogar ein Gulligitter. Die Mitglieder der Pro NRW gossen noch Öl auf das Feuer und schrien Abschieben, abschieben. Man erhoffte sich eine friedliche Gegendemonstration, so der verräterische Rat der Muslime in Deutschland. Doch wer in den Tagen zuvor die bundesweite Mobilisierung in den muslimischen Internetforen verfolgt hatte, wusste, dass unsere Geschwister sich kampfbereit gestellt haben. Achtung, keine Schwestern, war dort zu lesen, kommt diesmal aber zahlreich und nicht wie in Solingen mit nur 80 Mann, hieß es beispielsweise in einem Kommentar. Viele Vermummte und einige in Militärkampfwesten, unter ihnen beispielsweise der Ex-Gangster-Rapper Desi Dog, versammelten sich noch bevor die Polizei zum Dienst antrat, bereits ungestört vor der König Fahad Akademie. Gleich nach ihrer Ankunft konnte man bereits die ersten Parolen unserer Geschwister vernehmen. Tod den Ungläubigen, Sieg oder Tod. Und immer wieder riefen sie Allahu Akbar. Doch die Partei der Erniedrigung verschaffte sich auch einen Podest und wollte die kampfbereiten Geschwister beruhigen. Ein Redner des verräterischen Rates der Muslime in Deutschland rief den Muslimen über Mikrofon zu, sich nicht provozieren zu lassen doch die Appelle prallten an den Jugendlichen ab und sie antworteten ihm Halt's Maul. Sie wollen kämpfen, nichts anderes, und sie bekommen ihren Kampf. Nach den Ausschreitungen wurden 29 Polizisten und Polizistinnen verletzt, eine Polizistin schwer durch Messerstiche. Etliche Polizeifahrzeuge wurden beschädigt, Scheiben gingen zu Bruch. 109 Menschen wurden vorläufig festgenommen, bei einem der Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Türken aus Hessen, der extra nach Bonn reiste, um im Falle des Falles seinen geliebten Propheten mit Taten zu verteidigen und dem Islam die Ehre zu erweisen. Der eifersüchtige Bruder sitzt nun wegen Mordversuches in Untersuchungshaft. Nachdem die Pro NRW die Mohammed-Karikaturen hochragen ließ und die Polizisten ihn davon abhalten wollten, anzugreifen, versetzte unser Bruder aus Hessen einem Polizisten und einer Polizistin Messerstiche in ihre Oberschenkel. Nach den jüngsten Ausschreitungen will Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der SPD strikt durchgreifen. Wir werden diese Angriffe auf den Rechtsstaat und unsere Polizisten nicht dulden und den Druck sowohl gegen Pro NRW als auch gegen die Salafisten maximal erhöhen, sagte Kraft. Dazu gehörten Platzverbote für gewalttätige Muslime und die Anhänger der rechten Splitterpartei Pro NRW sollten islamkritische Karikaturen nicht mehr zeigen dürfen. Jemen, Montag, 15. Jumadi Thani, 7. Mai. Bei einem US-Raketenangriff im Südjemen, in der von unseren Geschwistern kontrollierten Gegend Chebwa, soll unser geehrter, vorbildlicher Bruder Fahd al-Kuso, einer der Führungskräfte der Al-Qaida, gestorben sein. Eine Bestätigung von den Mujahideen im Jemen konnten wir jedoch bisher nicht vorfinden. Der Mujahid Fahd al-Kuso war damals mitbeteiligt an dem gesegneten Angriff auf das amerikanische US-Kriegsschiff USS Cole im Jahr 2000 im Golf von Aden, bei dem 17 US-Marinesoldaten ums Leben kamen und 39 weitere verletzt wurden. Damaskus, Montag, 15. Jumadi Thani, 7. Mai. Begleitet von Explosionen und Kämpfen in mehreren Provinzen haben die regimetreuen Syrier am Montag ein neues Parlament gewählt. Insgesamt war der Andrang vor den meisten Wahllokalen nach Angaben von Beobachtern eher gering. Die Parlamentswahl hätte laut Verfassung bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Sie war wegen des bis heute andauernden Aufstands gegen Präsident Bashar al-Assad jedoch verschoben worden. Nach Angaben von Aktivisten töteten die Regierungstruppen am Wahltag landesweit 23 Menschen. Die meisten Opfer habe es in der Provinz Deir es-Sour gegeben, hieß es. Unter den Getöteten seien ein Kind und fünf Deserteure der Regimekritiker Faiz Sarra, dessen zwei erwachsene Söhne am vergangenen Donnerstag in Damaskus verhaftet worden waren, fragte im Nachrichtensender Al Arabiya, wie kann man nur in einer solchen Situation Wahlen abhalten? Im Internet veröffentlichten Regimegegner ein Video, das aus der Ortschaft Madaya nordwestlich von Damaskus stammt. Das Video zeigt, wie Kinder Papiermüll in einen Abfalleimer werfen der auf eine Wahlurne gestellt wurde. Betitelt ist das Video mit Stimmabgabe in Madaya. Essen, Dienstag, 16. Jumadi Ethani, 8. Mai. Die Schlagzeile in den Medien lautete Polizist unter Salafismusverdacht. Ein 31-jähriger Polizist aus dem Ruhrgebiet soll aus dem Polizeidienst entfernt werden, da der zum Islam konvertierte Beamte Infostände für islamische Da'wah-Zwecke angemeldet und sich an der Koranverteilaktion beteiligt hat. Dadurch sei der Beamte ins Visier des Staatsschutzes geraten und man zweifelt an seiner Verfassungstreue. Die Essener Polizeipräsidentin Stefania Fischer-Weinzier sieht die Verfassungstreue des muslimischen Beamten als nicht gegeben der Islam will Demokratien durch islamische Gottesstaaten und die islamische Rechtsordnung Scharia ersetzen. Inzwischen ist der Beamte suspendiert worden, bestätigte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Essen. Minden, Dienstag, 16. Jumadi Ethani, 8. Mai. Die Pro-NRW darf weiter beleidigen und provozieren. Nach einem Gerichtsurteil darf die islamfeindliche Splitterpartei Pro-NRW bei ihrer Tournee Freiheit statt Islam die Mohammed-Karikaturen weiterhin zeigen. Das Polizeipräsidium in Bielefeld hatte dies der Pro-NRW zunächst untersagt. Dagegen war Pro-NRW vor das Verwaltungsgericht in Minden gezogen. Pro-NRW gewann das Gerichtsverfahren und das Verbot wurde abgelehnt. Die Begründung war, dass eine erhebliche öffentliche Gefahr aufgrund des Zeigens von der Mohammed-Karikatur nicht ausreichend sei, dies in einem Staat, der die Meinungsfreiheit vertritt, zu verbieten, sagte ein Gerichtssprecher. North Carolina, Mittwoch, 17. Jumadi Thani, 9. Mai. North Carolina hat als 30. US-Staat die gleichgeschlechtliche Ehe verboten. Die Wähler stimmten am Dienstag für einen Verfassungssatz, der die Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau definiert. Für die Vorlage waren nach vorläufigen Zahlen rund 61 Prozent der Wähler, 39 waren dagegen. Der Shaitan Barack Obama zeigte sich laut dem Boston Globe enttäuscht von dem Abstimmungsergebnis. Sein Wahlkampfsprecher Cameron French sagte demnach, das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehe sei spaltend und diskriminierend. Indonesien auch Mittwoch 17. Jumadi Thani, 9. Mai. Bei einem Demonstrationsflug in Indonesien ist am Mittwoch ein hochmodernes russisches Mittelstreckenflugzeug mit mehr als 40 Menschen an Bord verschollen. An Bord der Maschine vom Typ Sukhoi Superjet 100 seien bis zu 48 Insassen gewesen, sagte der Chef der indonesischen Luftfahrtbehörde Harry Bakti Singoyuda in Jakarta wir suchen noch danach, ergänzte er. Wir wissen nicht, was passiert ist. Das Flugzeug sei in der Gegend des rund 2002 Meter hohen Vulkans Salak, nahe der Hauptstadt Jakarta, vom Radarschirm verschwunden, ergänzte er. Kurz zuvor habe die Besatzung darum gebeten, die Flughöhe verringern zu dürfen. Ein Sprecher des russischen Luftfahrkonsortiums OAK bestätigte in Moskau, dass auch die Funkverbindung mit der Maschine während des Tests in der Nähe von Jakarta abgerissen sei. Ein namentlich nicht genannter russischer Luftfahrtexperte sagte, es gebe wenig Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Er sprach von 44 Insassen. An Bord seien acht Russen und 36 Vertreter indonesischer Fluggesellschaften gewesen. Nach Angaben aus Jakarta waren es 40 Indonesier und acht Russen. London auch Mittwoch, 17. Jumadi Ethani, 9. Mai. Seit fast zehn Jahren versucht die britische Regierung angeblich den Mujahid und Prediger Abu Qatada al-Filistini nach Jordanien abzuschieben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stand ihnen jedoch, wie sie behaupteten, im Weg. Doch nun ist ein entscheidendes Hindernis für seine Auslieferung beseitigt worden. Großbritannien benötigte nur noch eine Zusicherung aus Jordanien, dass in einem Gerichtsverfahren gegen den Mann keine Beweise verwendet werden, die durch Folterung erpresst worden sind. Ohne diese könne der Mann nicht abgeschoben werden. Diese Zusicherung habe Großbritannien nun erhalten, erklärte Innenministerin Theresa May. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass Abu Qatada nun bald abgeschoben werde. Bei einer Abschiebung droht ihm ein neuer Prozess. Abu Qatada sitzt seit einigen Tagen wieder im Gefängnis, um die letzten Angelegenheiten der Abschiebung vorzubereiten. Ob das plötzliche Handeln der britischen Richter mit dem von der Al-Qaida im Maghreb veröffentlichten Video, in dem die Mujahideen für die britische Geisel die Freilassung Abu Qatadas forderten, ist unklar. Klar ist jedoch, dass es sich bei ihrem Handel um einen hinterlistigen Schritt handelt. Selbst einige Kuffar kennen die folgende Abschiebung und zeigten sich entsetzt. Kate Allen, Vorsitzende der Amnesty International UK, sagte, in Jordanien gibt es dokumentierte Fälle von Folter und unfairen Prozessen. Die einfache Wahrheit ist, dass Abu Qatada dort dem Risiko der Folter und eines unfairen Prozesses ausgesetzt wird. Und nun, geehrte Geschwister, geht es weiter mit den Nachrichten und Operationen rund um den Dschihad im Khorasan. Und den Anfang macht Paktia Afghanistan. Sonntag, 14. Jumadi Thani, 6. Mai. Bei einer Gruppenmärtyreroperation stürmten mehrere Mujahideen das Haus des Gouverneurs von Paktia und eines der Regierungsgebäude. Mit einer Deckung von schweren Waffen rannten die bewaffneten und mit Sprengstoffwesten ausgerüsteten Brüder auf die Ziele zu und es kam zu einem heftigen Gefecht. Genaue Informationen über die Schäden beim Feind gab es jedoch nicht. Khorasan, Dienstag, 16. Jumadi Thani, 8. Mai. Nachdem unsere Geschwister der Al-Qaida im Khorasan bereits vergangenen Dezember offiziell bestätigten, dass der in Lahore entführte Amerikaner Warren Weinstein sich in ihrer Gewalt befindet, ist nun am Montag von der Medienabteilung der Al-Qaida im Khorasan, Is-Sahab, ein Video ins Internet gestellt worden, in dem der gefangene Amerikaner zu sehen ist und die Bedingungen der Al-Qaida für seine Freilassung verliest. Das Video ist betitelt mit dem Namen Der Gefangene Warren Weinstein wendet sich an seinen Präsidenten. Wie der Titel schon verrät, spricht Weinstein direkt mit Präsident Obama und bittet ihn eindringlich, auf die Forderung der Al-Qaida einzugehen. Ich möchte nun einige Worte an Präsident Obama richten und ihn darum bitten, den Forderungen der Mujahideen nachzugehen, sagt Weinstein. Mein Leben ist in deiner Hand und wenn du nicht reagierst, dann sterbe ich, fordert er Obama auf. Des Weiteren nennt Weinstein einige der Bedingungen der Mujahideen. Eine davon beispielsweise die sofortige Beendigung der Drohnenangriffe auf muslimischem Boden. Wir bitten Allah, dass er diese Angelegenheit segnet und zum Guten führt. Amin. Islamabad, vergangene Woche Donnerstag, 11. Jumadi Thani, 3. Mai. Bei zwei Bombenanschlägen im Nordwesten Pakistans sind am Donnerstag fünf Menschen getötet worden. Ziel der Angriffe waren Stammesälteste, die sich gegen die Mujahideen der Taliban ausgesprochen haben. Bei den Opfern handelte es sich um zwei Stammesälteste und drei Angehörige der Sicherheitskräfte. Zu den Anschlägen bekannte sich bislang noch niemand. Es wurde aber vermutet, dass die pakistanischen Taliban dafür verantwortlich sind die in der Vergangenheit schon ähnliche Anschläge verübten, um Pakistan und im Allgemeinen die Erdkugel von den Marionetten der Kuffar zu säubern. Ein Tag zuvor, am Mittwoch, den 10. Jumadi Thani, dem 2. Mai, gab es mehr als 20 kleinere Explosionen in Großstädten der pakistanischen Provinz Sind. Sicherheitskräfte zählten einige Tote. Genauere Zahlen sind jedoch nicht bekannt. Auch in Larkana und Sukkur sein Sprengsitze explodiert. Nach Polizeiangaben starb bei den Anschlägen ein Wachmann und zwei weitere wurden verletzt. Miran Shah, Stammesgebiete Pakistan. Sonntag, 14. Jumadi Ethani, 6. Mai. Erst vor einiger Zeit setzte die pakistanische Armee den ehemaligen Oberbefehlshaber von Wana als neuen Oberbefehlshaber in Miram Shah ein. Er war es, der die erste offizielle Schlacht im Dschihad von Pakistan damals im März 2004 gegen die IBU e führte. Und nun soll er durch seine jahrelange Kriegserfahrung die Lage in Miranshah sichern. Er selbst sagte hochmütig in der Öffentlichkeit, dass er imstande sei, die Mujahideen in Miranshah zu bändigen. Am Sonntagmittag kam es in Miranshah dann zu einem heftigen Gefecht zwischen den Mujahideen und der pakistanischen Armee. Die pakistanische Armee riegelte während des Gefechtes sämtliche Straßen, die nach Miranshah führen, ab und circa 24 Stunden lang konnte niemand rein oder raus. Aufgrund dessen konnte man in den Randgebieten nicht genau erfahren, was dort geschah. Unsere Geschwister, die sich in Miranshah an der Schlacht beteiligten, erzählten uns im Nachhinein, wie es zu der Schlacht kam und was genau passierte. Bei einer Carfio-Straßensperre seitens der pakistanischen Faujis umzingelten sie in der Nähe des Bazars, an einer nahe dem Karfio liegenden Straße, ein Mujahedin-Zentrum der TTP, mit dem Wissen, dass sich darin einer der Nahestehenden von Hakimullah Mahsud, nämlich einer seiner Leibwächter und sein persönlicher Chauffeur befindet. Die pakistanischen Soldaten verlangten, dass sich die Mujahideen freiwillig ergeben, doch unsere Geschwister taten dies nicht und es kam zum Gefecht. Währenddessen baten unsere Geschwister über die allgemeine Funkwelle um Verstärkung. Hunderte von Mujahideen der verschiedensten Bewegungen kamen sofort zur Hilfe und in kürzester Zeit waren es auf einmal die pakistanischen Soldaten, die umzingelt waren. Laut Aussagen unserer Geschwister starb der Chauffeur von Hakimullah durch eine selbstgezogene Handgranate. Das Gefecht begann um ca. 12 Uhr Mittag. Hakimullahs persönlicher Sprecher kam über Funk hervor und gab im Namen des Emirs den Befehl, dass sich jeder, der sich unter der Befehlsgewalt der TTP befindet, an der Schlacht beteiligen muss. Und dementsprechend waren es die Mujahideen von Mahsud, die mit der höchsten Anzahl zu Hunderten diese Schlacht anführten. Sehr lobenswert waren auch die Geschwister von den Arabern, die zu Dutzenden antrafen und sich mit einem sehr starken Equipment von Waffen an der Schlacht beteiligten aber auch unsere Geschwister von der EBU bildeten insgesamt zwei Gruppen und beteiligten sich am Kampf. Eine Gruppe beschoss die nahe dem Bazar auf Hügel liegenden Stützpunkte der Armee und die andere Gruppe bildete eine Verteidigungslinie, um die Familien zu schützen. Im Radio sprach man von neun toten pakistanischen Soldaten, darunter vier Enthauptungen. Doch unsere Geschwister bezeugen, dass es deutlich mehr Tote gab. Unsere Geschwister schafften es einen der zwei Transporter, die kamen, um das Haus der TTP zu umzingen, als Kriegsbeute zu nehmen. Die Schlacht wurde von unseren Geschwistern per Videokamera gefilmt und sowohl die Enthauptungen als auch die Kriegsbeuten sind darin zu sehen. Um die eigenen Soldaten aus der Umzingelung zu befreien, kam die pakistanische Armee dann mit Kriegshelikoptern und schoss wild in und um den Bazar. Es kam zu einem stundenlangen Gefecht bis zum Maghreb. Gezielt beschoss die pakistanische Armee mit ihren Helikoptern dann das Waffeneinkaufszentrum und das darüberliegende Hotel in der Nähe des Medina-Marktes. Mit dem Wissen, dass dort einer der Haupttreffpunkte der Mujahideen ist. Das gesamte Zentrum und das darüberliegende Hotel gingen in Flammen auf. Aufgrund des vielen Sprengstoffes, der in den verschiedenen Waffenläden angeboten wird, kam es dann durch die enorm hohe Hitze zu einer gewaltigen Explosion und das mehrstöckige Gebäude stürzte in sich ein. Die Druckwelle der Explosion war so hoch, dass sämtliche Fensterscheiben in einem Umkreis von einem halben Kilometer zersprangen und sich Garagentore aufbeulten. Der Besitzer des Waffenzentrums sprach später im Radio von einem Gesamtschaden von insgesamt 10 Millionen Dollar. Im Großen und Ganzen war es jedoch für die Mujahideen ein Erfolgsereignis, da die Mujahideen durch diesen Ernstfall erkannt haben, dass im Falle des Krieges alle zusammen gegen den Feind in einer Reihe stehen. Und genau das ist es, was wir uns von Allah erbitten. Möge Allah Ta'ala die Mujahideen hier im Khorasan vereinen. Amin. So geehrte Geschwister, und nun geht es weiter mit dem Treffen mit Ni'matullah, der speziell für uns auf Englisch über sein actionreiches Erlebnis bei der Gefängnisoperation in Banu erzählt. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم جيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمة الله First of all, inshallah, thank you a lot that you spend your time for us. So, brother, please tell us how and why the brothers choose you for this operation. The command of our Americans came to us and said that I'm going. But he didn't tell me where, for how long. He told me just get ready, take all your stuff, what you need for safar. And then I didn't say even uh, goodbye to my family. I said, I will be maybe for one day absent. And then I left. And then when we went to Amalia, um, nobody knew where we are going, what will be, it will be. But one of the brothers told me that uh, this operation will, you will never forget this operation. It will be written in history. He, he said like this, one of the brothers. He's, he, he told me that that's all what he knows about this. And then when we reached half the way, uh, the commander told us that we are going to attack uh, the prison cells uh, in Banu jail. And everybody was happy. And the brothers were making takbir. And they chose me as a cameraman. I was a cameraman there and uh, the, the brothers uh, had some food there and I prepared. I was shocked how they prepared the foods, for example, the, the, the chicken with the sheep, with the rice. It was good uh, celebration, huh? Before the Amalia. And the brothers after that, everybody had a fear because we didn't know. It, it was a city. Huh? And uh, in the city we don't know the area we are going at night and most of the brothers they had a fear that maybe somebody will be captured by the hukuma and we prayed and asked Allah's help uh, to make it to make this amalia easy for us brother how many groups went out for this operation i saw most of the brothers were from Ansar and the mastermind was also Ansari brothers and then our mm, and then some Turk brothers I saw two or three Turk brothers they were also in this Amalek the Ansar organized the, each group six, six by six people divided uh, 666 with pikas, RPGs, and uh, uh, the Chinese tops. Uh, we had BMs and the cameramans and mine makers. So I was in a group with mines because I had to be close to the action the mines where they had to put next to the gates so I had to film these things as well and then we went to the operation uh, at the Maghrib time in the uh, sunset on the way we had some difficulties and the, the, the people from Hukuma tried to stop us and uh, like robbers, people like robbers. And then other difficulties, because of that, robbers, we late on time. We lost a lot of time. And even the brothers stopped on the way, on halfway, uh, not to attack this day. They want, they had in mind to attack next day because it was too late. But the brothers make a tawakkul they uh, they make they made tawakkul, make, they make mashur on the way to attack. In any case, the plan may, was made by Ansar, so we didn't know how it will happen. So it was so sudden. The brothers Ansar take us to the gates of the jail. We were next to 20 meters from the, the gate. And the Ansar started firing suddenly. I had no time to even open my camera. So some of the brothers who is uh, on RPG, is giving his uh, weapons to me. You are a helper to me. I said I have to make a film. <laughs> I have am a cameraman, but he's saying you have to. Be, I don't have a helper. You have to help me, and that's why I couldn't shoot the the brothers how they're making their money. And and then when this, they start to put the mine, I started to feeling better. What else I can say? Uh, the gates were opened by mine uh, from our brothers. First gate by mine, and then there was inside another gate, big gate. That one is by mine, and then there was doors for each uh, different prisoners, different doors. Inside these doors, there are cells behind these doors. So uh, there was gate for, of mujahideen, the prisoners of jihad. So we first opened this gate, and the feeling was everybody was crying, even the mujahideen and the prisoners. And the prisoners are screaming the different praises like Zindabad Mujahideen, Zindabad Islam, and they were crying because of happiness, because of uh, is a I never had such a feeling. Usually when I make a camera, if I see the Shaheed, if I see the Zahmi, I don't get emo emotional. But in this time, it was first time for me, such an operation to help the, the, the oppressed people. To see their faces crying, I, I couldn't control myself. I was screaming around and uh, telling the brothers to open quickly, and I was not thinking to make a movie. I was thinking faster, as, as, as, as much as possible, to open the gates of the, the uh, prisoners all the brothers. It was like confusion. When we went inside, it was like confusion. They were all firing all around and uh, screaming takbirs. It was uh, it was a father. It was a grace of Allah. He He chose me for this amali I was grateful for Allah. I will be grateful for Allah uh, until my shahad, inshallah. How was the situation inside after you broke the gates? How was it, brother? When we the, opened the first gate, it was dark inside, and there was no light, and we had the fear that they're take, uh, making, waiting for us to shoot us, because in the darkness we couldn't see the enemy. But when we slowly went inside, we couldn't find any enemy because they, they run away. Uh, they run away. We know that about four Fawjis were dead. The brothers told me they went to up to the this uh, building on the post. There were four Fawjis, they told me. And, but the rest, they all ran away from the prison. We couldn't find any. One, two, we saw them. They showed us the gates of Mujahideen, showed the gates of uh, other prisoners. And we didn't expect, expect that the, the lock will be so big. We had no keys, so we had to shoot to the locks. And most of the brothers, they get injuries because of the um, bits of uh, metal flying uh, to the Mujahideen. But uh, in the time of war, they were shooting at us from the top of the uh, uh, high place of the jail, uh, jail, prison, and at that time nobody was uh, It just from inside when they were opening the doors of the, the prisoners. And when prisoners came out, all of them they just left the prison by themselves, all because it's in any case the Banu, even if it's city, it's like a uh, uh, tribal area, in, uh, tribal area. So the people, they know where to go. They, they, they have some protection in their own uh, tribal areas. So they left their own homes. With us came only the three Mujahid brothers, and one of, one of them is Adnan Rashid. I made the film a little bit. I didn't know that nobody knew that Adnan Rashid is in this prison. We had no intention to make Amalia just for the Adnan Rashid. When I came to the door of Adnan Rashid, he was screaming, I'm Adnan Rashid, I'm Adnan Rashid, <laughs> I'm, I'm, I'm the Adnan Rashid, eh? But I didn't know who is that person. So I said, okay, <laughs> okay, okay. I told it to the brother next to me, open the door, open the <laughs> door. And I was filming him, you know, how he shoots to the door of Adnan Rashid. And when I saw him first, I saw that he's an Arab. And I spoke to him in Arabic. Uh, and then he spoke a little bit Arabic as well. He was jumping and uh, making takbir. Uh, what else? When I, I, knew that who, who is Adnan Rashid, I, I got to know after the Amaliyah. That, that there was a person who uh, uh, wanted to assassinate the Parvez Musharraf. The first gate, uh, when we went inside, uh, there was a first cell. The, the, the brothers were so happy. When I gave them my hand to shake, they started to kiss my hand <laughs> out of happiness. What they said on the radio about this operation? I, I forget to mention. I uh, on the way back, we heard on the radio that the Hukuma was telling that 150 fidais, the martyrdom, people who is ready to give their life, huh? Uh, uh, came to open the prison. They said like this on the radio, and the brothers laughed. I said, I said, don't laugh, because we were ready to die for this. Each person who went to this Amalia, they were ready to give their soul in the, in the cause of the brothers in, in the prison. And also, even in, in the, the beginning of Amalia, when we, uh, they were organizing the, the groups, they told the, the mastermind of this operation, commander, uh, Mir Nawaz, the name of his Ansar, he told each group, if somebody gets Shahid, Uzahmi, if, if he said Mirnawaz Ansar, the mastermind, the Mirnawaz Ansar, mastermind of this operation, he said to each group of six people, he said, if one of you gets shaheed, martyr, or injured, don't look at it. You have to fight until then. This was the order before the, the Amelia. So each person in this group was ready fight until the end. So what the, in the, what they said in the news is actually the truth. How was the defense, the reaction of the enemy? Did soldiers come to help? Because of Allah gave us izzah, the honor, and the fear in the hearts of the, our enemies, they couldn't do anything against us our uh, commander heard by Muhabara, he was listening the, the transmitters, and on transmitter the, he heard the Fauji speaking when the the high commanders told them to attack, counterattack the, the Mujahideen, the, the commanders they didn't answer at all to the orders of their commanders. when we came to our to Waziristan, when we came back to Waziristan, the people in the city were so happy, screaming. Uh, they were so happy. The, some some of the Ansar they started to uh, throw the brothers to the air like this, and because of the joy what Allah gave us of His bounty. Brother, was there any injured brothers or shuhada after this operation? There was no zahmis except few two persons. One shot by Mujahid himself, and other one when he was shooting others when they were shooting to the doors. There was no shahid. Only when we came out from the prison, our car didn't switch on and engine didn't work. So we had to leave our car there. And we went to other cars. It was very um, stressful time, moment. It was a stressful moment when we couldn't turn on the engine of the car. So we had to go with the car of the Ansar. But there was no casualties other than this. And the Mali was very successful, Alhamdulillah. Okay, Jazakallah khair Namatullah. May Allah bless you. Wa Jazakallah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم أمتي ذات ضياء وإباء وشمم Geehrte Geschwister, wir verabschieden uns für heute und bitten euch um eure aufrichtigen Bittgebete. Möge Allah Ta'ala uns alle auf seinem geraden Wege festigen und uns einzig und allein durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit vergeben und uns Eintritt in das Paradies gewähren. Zum Schluss erinnern wir euch noch an eine nützliche Überlieferung, die das Leben erleichtert und den Diener näher zu Allah bringt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Allah der Erhabene hilft seinem Diener, so lange dieser im Dienste seiner Geschwister steht. Sahih Muslim. So lasst uns die Hilfe unseres Herrn beanspruchen, indem wir unseren Geschwistern helfen. Geehrte Geschwister, wir schließen wie immer ab mit einem Nashid und sagen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماض وإن قطع الطغاة لساني ماض وهدي الله ملء كياني ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان ماض ونور الحق يسطع في دمي ماض وأعلام التقى عنواني ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإذعان ماض وفي كف الرحيق لظامئ وتوهج الأقمار للحيران ماض ومملكتي بلاد الله إن ضاقت بلاد السجن والسجان ماض فإن تبغي الحياة فكن معي نمحق حياة القيد والأرسان نمحق حياة القيد والأرسان ونقص روح النور شامخة على هدي النبوة في عز مكان شجر الجهاد نما فورق عزة قبست سداها من سما الرحمن ونقد صروح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان شجر الجهاد لما فورق عزة قبست سداها من سنى الرحمن قبست سداها من سنى الرحمن قبست سداها من سنى الرحمن